Hosea eshura ya 12 Efraimu nakorobusha umushana na abinga muyaga goburuga izoba aba Efraimu bagambire ebishuba bakura nobukatiri bashagulirana nibakora emikataba amoi na Asiria kandi nibaguza Misiri amajuta omkama aino mushango aliyuda Yuda alibona bonia Yakobo arwebya likukora amuwe ekibona bonio kumutura ebigirobye Oro Yakobo yabaire ali ya nyina akakwata omurumuna ekisinziro kandi kayabaire yabere mushaija yafukana na ruwanga akafukana no mumaraika ya musinga yashuba yataka ya mushaba omugisha kayabere ali Betheli yabunangana na ruwanga ruwanga yamugambira ekigambo omukama ruwanga wa mahe mukama nilyo ibaralie Aho inywe bayijukuruba ba Yakobo mwesige ruwanga wanyu mumugarukire mubebesigwa mugire amazima mushube mulinde neshubi mwije mubone ruwanga ekyali bakolera omukama naagamba ati omutunzi akwete minzani eri kupima ebitagobire naagonza kushasa abano Ephraim agambira ati ndi mutungi eitunga ndi boine kionka eitungalie liona tiryakwiza ntambara ezo akozire omukama ruwanga wanyu abayinywe ayabayire misiri ndishuba mbatuze omumahema nkoko mugaikaramu omubiro bikuru ebiragirwe nkagambira barangi ninye naikaire nimbabonekera mara omukanwa kabarangi ninye natwaga emigani kyonkaleba omuligereadi bakyafukamira ebihuku marani ko barafa oroba likutamba ente ebitambo omuligereadi na rutale zabo zilishusha entumiro z'amabale omundimiro Yakobo akaba aungire alam kugya kubona omukazi akagira obo yakolera yamulisiza entama omukama akatao omurangi wokuiyaba Isiraeli Misiri omurangi ogwo yabaniwe abakiza aba Efraim banigaize muno omukama kityo balibonabonya harwentambara zobuyita bantu abature okumugora okwo bamugoire